Book 2 83 83 83 Adita kan 3 Trecut 3 Trecut 3 Torasap A vorbi la telefon A vorbi la telefon. ดิฉันโทรศัพท์แล้ว am vorbit la telefon Am vorbit la telefon. ดิฉันได้โทรศัพท์ตลอดเวลาที่ผ่านมา am vorbit tot timpul la telefon Am vorbit tot timpul la telefon. ถาม a întreba A întreba. ดิฉันถามแล้ว am întrebat Am întrebat. ดิฉันได้ถามเสมอ am întrebat întotdeauna Am întrebat întotdeauna. เล่า a povesti A povesti. ดิฉันเล่าแล้ว Am povestit. Am povestit. ดิฉันได้เล่าเรื่องทั้งหมดแล้ว Am povestit toată povestea. Am povestit toată povestea. เรียน A învăța. A învăța. ดิฉันเรียนแล้ว Am învățat. Am învățat. ดิฉันเรียนตลอดทั้งค่ำเลย Am învățat toată seara. Am învățat toată seara. ทำงาน A lucra. A lucra. ดิฉันทำงานแล้ว Am lucrat. Am lucrat. ดิฉันทำงานทั้งวันเลย Am lucrat toată ziua. Am lucrat toată ziua. รับประทาน ทาน A mânca. A mânca. ดิฉันทานแล้ว Am mâncat. Am mâncat. ดิฉันทานอาหารทั้งหมดแล้ว Am mâncat toată mâncarea. Am mâncat toată mâncarea.